شريعة ينمان حربجي شريعة المسلمان حرب جي شريعة جيبوا أزاد يا حرب جي شريعة رهبر ما يا قرآن حربجي شريعة يان شريعة ينمان تودر بالمسلمان مسلمان من در سبا بیجن قرآن در کم سهری چیار مسلمان مسلمان مسلمان در سبا بیجن چکان مسلمان مسلمان مسلمان شریعت نیزام هر بجی شریعت شریعت Tevhid azadiya me هربجي شریعت Rıza khweda bkhwazya me هربجي شریعت Şehid bu serçavi me هربجي شریعت Yan şeriat yan neman Tevdara bin Müslüman De sabah bezin Kur'an Deynin serçavu seran Müslüman, Müslüman, Müslüman Deynin serçavu seran Müslüman, Müslüman, Müslüman Yan şeriat yan mirin هربجي شریعت شريعت Kemalizmi fesbigin Herbici şeriat Dir ya İslam'da herin Herbici şeriat شریعت Ciboy Kur'an'ı bimrin هربجي شریعت Yan şeriat yan neman Tevdara bin Müslüman De sabah bezin Kur'an Deynin serçavu seran Müslüman, Müslüman, Müslüman Deynin serçavu seran Müslüman, Müslüman, Müslüman Millet hamides bides هربجي شریعت بوت دمقراط شكاس هربجي شريعت ملة حميدس بداس هربجي شريعت شري وندو بنداس هربجي شريعت بوت دمقراط شكاس هربجي شريعت یان شریعت یان نمان تفدرا بن مسلمان دستا با بیجن قرآن دین سرچه و سران مسلمان مسلمان مسلمان دین سرچه و سران مسلمان مسلمان مسلمان جیشه خو غرب ام هاته حرب جی شریعت هربجي شریعت Bi tekbir selatin هربجي شریعت Mücahit cenk fedakir هربجي شریعت Mezginli ve ebaim hatin هربجي شریعت Yan şeriat yan neman Tevdara bin Müslüman De sabah bezin Kur'an Deynin serçavu seran Müslüman, Müslüman, Müslüman Deynin serçavu seran Müslüman, Müslüman, Müslüman